Našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, utječemo se od znanja koje ne koristi, kao što mu se utječemo od dove koju on uzvišeni ne prima i također kod Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo spas i zaštitu od duše koja se ne može zasititi. Prva muslimanska zajednica, zajednica muslimana, bila je sačinjena od raznih kategorija ljudi. Tada, na početku, bilo je i učenih, ali je bilo i neukih. Onih koji su primali islam i sa sobom nisu imali nikakvog znanja. Nakon toga, polahko bi tražili znanje, proširivali svoje znanje iz dini islama. Također, bilo je starih, bilo je mlađih, bilo je muškaraca, bilo je žena, bilo je uglednih, Bilo je imućnih, bilo je siromaha, bilo je nevoljnika, bilo je siročadi, jetima, bilo je udovica. Dakle, bila je prva muslimanska zajednica sačinjena iz raznih kategorija ljudi. Kao što rekoh, među njima je bilo i onih koji su primali islam. Bilo je i onih koji su bili neuki. Kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam obhodio prema njima? Allah Jalla Vala kaže za svoga poslanika da je milost svim svjetovima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ Mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. Ako smo te, o Muhammede, poslali da budeš milostiv i prema životinjama, onda zasigurno si milostiv i prema svim kategorijama ljudi. Onda si zasigurno milostiv i prema neukom, prema neukom, prema džahilu, onaj koji pri sebi ima džehla, ima pri sebi neznanja, nema znanja, kako se Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salme prema njemu obhodio, je li prema njemu pokazivao lijepo ponašanje, jer je on bio na posebnom stepenu morala lijepog ponašanja svakako. Allah dželle vala također kaže za svoga poslanika: "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." da si ti, o Muhammede, bio strog, grub, osor, da si bio tvrdog srca, da pri tebi nije bilo milostivosti, da pri tebi nije bilo blagosti, nije bilo suosjećanja, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Oni ne bi bili u tvojoj blizini. Pa zasigurno Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallame prema svima se obhodio blago, milostivo, s razumijevanjem, uvažavanjem i nastojanjem da ispuni potrebe drugih ljudi. Slušao bi ih i nastojao da im pomogne koliko je, koliko je u mogućnosti bio. Što se tiče neukih, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame prema takvima se posebno ponašao s ciljem da njihovo stanje popravi, s ciljem da ih privuče sebi da budu poslije u njegovoj blizini pa da ih podučava. Da ih podučava, da se nauče pa da poslije ne postupaju takvim nerazumnim postupcima. Brojni hadisi govore o poslanikovoj sallallahu alihi wa alihi wa sallame blagosti sprem neukih ljudi. Kako je od njih doživljavao mnogo šta i kako, na koji način im je uzvraćao na te njihove nerazumne, nerazborite postupke. Brojni hadisi. Jedan od hadisa prelijepi hadis, zadivljujući hadis. Čovjek se ne može nadiviti i prestati diviti postupku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame koji je spomenut u ovom hadisu. Kojem hadisu? Hadisu Enes ibn Malik. Enes ibn Malik radijallahu talam pripovjeda. Jednog dana dok smo sjedili s Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam u mesdžidu, u džami. Dok smo sjedili u halki, slušali ga, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam nam se obraćao, savjetovao nas, došao je čovjek Arabi, Arabjan. Kaže se dakle čovjek koji je stanovao u pustinji. Nije bio od stanovnika Medine, nije bio od onih koji bi dolazili u džamiju i slušali Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i podučavali se propisima, podučavali se načinima obhođenja s ljudima i slično. Pa je došao taj čovjek, arabljanin, dakle iz pustinje, dok smo mi sjedili u džamiju u mesčidu i otišao u jedan ugao, u jedan ćošak mesčida i stao se mokriti. Ekreme komullah, da oprostite na izrazu. Počeo je da vrši malu nuždu. Kaže Enes ibn Malik, mi sjedimo i slušamo Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kada dođe čovjek i u jednom od uglova mesčida džamije poče, poče da se mokri, da vrši malu nuždu. Pa smo skočili svi, kaže Enes ibn Malik, mi koji smo sjedili u halki Allahovog poslanika, alihi salatu sam, smo skočili da ga spriječimo u tome da ga osujetimo u njegovoj nakari. On je već počeo da vrši malu nuždu. Pa smo skočili da ga prekinimo. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu sam rekao me, me, polahko, stanite, čekajte. Ne prekidajte ga u njegovom poslu. Pogledajmo. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallame suzbijanje zla, dakle, prekida. kaže, pustite ga, To što čini mokri u mesčidu, subhanallah, kako bismo mi postupili da mi dođemo u džamiju i klanjamo i odjedan put pojavi se čovjek, neznanac, ne znamo ga, dođe u jedan od uglova mesčida i počne se mokriti. Pa kaže Allahov poslanik, alihi salatu islam, kako nam prenosi Enes, rekao je polahko, stanite, nemojte ga prekidati u njegovoj nakani. Pa kada je taj čovjek iz pustinja, Arabljanin, završio ono što je, za čim je imao potrebu, poslanik alihi salatu wasalam ga je dozvao i rekao dođi ovamo. Pa ga je posavjetovao, rekaoši doista mesčid džamija nije napravljena za to što si ti sada učinio. Mesčid džamija napravljena je radi namaza, radi veličanja i slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala, učenja Kur'ana u njoj. Džamije su napravljene zbog toga. Ne zbog onoga što si ti malo prije učinio. Zatim je ashabima, svojim drugovima, Allahov poslanik alaihi salatu sam rekao da odu i da prospu kantu vode na ono mjesto gdje je ovaj Arabljanin, ovaj Beduin, čovjek iz pustinje, učinio, gdje je učinio malo nuštu. Pa kaže ovaj čovjek iz pustinje. Kada je vidio kako je postupio Allahov poslanik alihi salatu wasalam, a kako su postupili drugi, dakle ashabi. Oni su htjeli da ga prekinu u njegovoj nakani, u njegovom naumu. Zatim da ga i pretuku. A Allahov poslanik alihi salatu wasalam ih je suzbio u toj njihovoj namjeri i rekao pustite čovjeka. Kada je završio, pozvao ga je i podučio ga mjestima gdje se obavlja nužda, mjestima gdje se klanja, gdje se uči, gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj čovjek kada je to sve vidio, postupke jednih i postupke drugih, rekao je gospodaru moj, smiluj se meni i Muhammedu i nikome više mimo mene. Kada je vidio da je mogao biti pretučen od ovih drugih, a da ga je na neki način spasio Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam od svega toga, rekao je, gospodaru moj, smiluj se meni i Muhammedu i nikome više mimo nas dvojice. Pa se Allahov poslanik alaihi salatu sam opet nasmijao rekavši nemoj tako ogromnu Allahovu milost sužavati na nas dvojicu. Nemoj ograničavati na nas dvojicu, neka se Allah smiluje svima nama. Pogledajmo dakle kako je postupio Allahov poslanik alihi salatu sam, kako su postupili ashabi i kako bismo postupili mi da se to desi u našem prisustvu. Međutim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je htio da popravi tog neznanog čovjeka. I kao što vidimo, jeli, kasnije taj čovjek i popravio se. Zatražio je blizinu Allahovog poslanika alihi salatu sam, poslije ga je Allahov poslanik alihi salatu sam podučavao, stoji također u hadisu da je došao poslije i klanjao, također stoji u rivajetu kod imama Ahmeda, u citatu kod imama Ahmeda da Allahov poslanik alihi salatu wasalam nakon što je naredio svojim ashabima da prospu kantu vode po mjestu, na mjestu gdje ovaj beduin čovjek iz pustinje izvršio jeli malu nuždu, rekao je olakšavajte, nemojte otežavati, jeli privlačite ljude, nemojte ih otjeravati, nemojte ih otjeravati od sebe. Islamski učenjaci su proučavali ovaj hadis i izvukli brojne, brojne koristi. Zašto je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salme tako postupio i koje su koristi proizašle iz njegovog postupka? Da su ashabi do kraja sproveli ono što su naumili, dakle da prekinu tog čovjeka iz pustinje dok je vršio malu nuždu, šta bi se sve moglo desiti? Dakle, Mogao je čovjek da prekine naglo prekidanje vršenja nužde može da kod čovjeka izazove boli, ali tako kao što je poznato. Zatim, ukoliko bi se okrenu pokušavši da od sebe odbrani, da od sebe otjera shabe koji su ga htjeli prekinuti, zasigurno bi onda unečistio i sebe, unečistio bi i veći dio džamije, mesčida. Dakle, mnoge koristi iz ovoga hadisa se mogu jeli, zaključiti. Zato pogledajmo dakle, kako je milostivo i prelijepo, blago postupio Allahu poslanik alihi salatu sam s ciljem podučavanja, popravljanja i pojašnjavanja kako se popravljaju neuki ljudi. Jedan od <clears throat> učenjaka hadisa spominje u svome dijelu Tarhut Tethrib. Hafiz El Iraqi u svome dijelu Tarhut Tethrib spominje slučaj jednog od prenosilaca hadisa u njegovoj biografiji. Kaže, jedne godine sam krenuo na hađ, da obavim hađ. Došao sam u Meku i poznato je, jeli prvo što se radi, jeste da se dođe kod Kaabe Mušarrafe i da se obavi tavaf. Da se obavi tavaf. Pa kaže, dok sam prilazio Kjabi, a bila je svjetina velika, bilo je dosta naroda i oni su obavljali također tavaf oko Kjabe, i zauzeti spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, učenjem Kur'ana, dakle zikra i ostalog što se može učiti u tavafu oko Kjabe, dok sam ja prilazio pravo prema Kabi, a oni su bili zauzeti, nisu obraćali pažnju, dok sam ja prilazio Kabi, primijetio sam čovjeka kako se skupio uz Kabu i ekramakumullah, da oprostite na izrazu, vrši malu nuždu kod Kabe tavav, gužva, mnogo naroda, vjerovatno nije mogao da izađe, da se probije, presjeklo ga, natjerala ga nužda, on se spustio i ekreme komula obavljao malu nuždu. Drugi ljudi, zaokupljeni ibadetom, zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, nisu ga primijetili. A ja, kaže, ja kako sam dolazio pravo prema Kjabi, ja sam ga primijetio. I odma, šta to radiš? Bola ne bio, zar ovdje na ovom mjestu nisi mogao naći drugo mjesto kada sam počeo da dižem svoj glas, da golamim na njega, stali su ljudi sa tavafom. Svi su se okrenuli, pogledali i ugledali njega kako obavlja nuždu. Čovjek je sad bio pocrvenio, postidio se. Zna i on da to nije mjesto, Bože sačuvaj, da na takvo mjesto obavlja. Međutim, nužda ga je natjerala pa su stali i drugi ljudi da ga kore. Zatim čovjek se pokupio i stigljivo oborio glavu i pobjegao sa tog mjesta. Izgubio se u masi. Subhanallah, kaže prenosilac ovog hadisa, kaže samo što je zašao u onu svjetinu, samo što se izgubio, sjetio sam se hadisa ovog čovjeka iz pustinje koji je došao u džamiju i mestrid, došao u džamiju Allahovog poslanika alihi salatu zlam i pred njegovim očima pomokrio se u džamiji. Kako je postupio on? Sjetio sam se ovog hadisa. Kako je postupio on, a kako sam postupio ja? Subhanallah. Kaže, tako mi Allaha. Naredne godine, kada sam opet bio na hađu, tako mi Allaha na istom mjestu mene je natjerala nušta. I ja sam bio prinuđen na, da, na tom istom mjestu gdje je onaj čovjek kojeg sam korio, na takav način omalovažio, ukazao drugima na njega da ga i oni kore, mene na istom mjestu natjerala nužda pa sam ja morao da obavim nuždu, a drugi ljudi su korili mene. Subhanallah. Pogledajmo šta znači na neispravan način postupiti u podučavanju ljudi, u odvraćanju od zla i sl. Dok Allahov poslanik alihi salatu wasalam s blagošću, s razumijevanjem, uvažavanjem njegove potrebe, uvažavanjem njegovog neznanja, što god je više bio neuk, Allahov poslanik alihi salatu sam prema tom čovjeku, prema toj osobi je više bio milostiviji i više bi ga, više bi ga razumijevao. Zatim drugi hadis. U drugom hadisu hadisu Muavije ibn al-Hakema radijallahu talan spominje da je rekao dok sam klanjao sa Allahovim poslanikom Muhammedom alaihi salatu sam, dok sam klanjao za njim on nas je predvodio namazu dok smo klanjali u džematu dakle jedan sam bio od tih džematlija pored mene čovjek je kihnuo u namazu kihnuo u namazu dok smo klanjali za Allahovim poslanikom, alihi salacom u džematu, čovjek koji je stojao pored mene je kihnuo i rekao alhamdulillah. A ja sam mu rekao, jerhamu kella. On se zahvalio Allahu, rekaoši, sva hvala pripada tebi Allahu. A ja sam mu rekao, jerhamu kella. Allah ti se smilovao. To je dova koju treba reći čovjeku ovako. Dakle, mimo namaza kada kihne čovjek i zahvali se Allahu na tom kihanju, na blagodati kihanja, od nas se traži da mu mi kažemo jarhamukallah, Allah ti se smjelao. Međutim, to nije dozvoljeno u namazu. To nije dozvoljeno u namazu. Prvobitno je bilo dozvoljeno, prvobitno na početku Islama, na početku propisivanja namaza, bilo je dozvoljeno dakle, da se razgovara čak sa onim koji stoji do tebe, sa susjednim klanjačem. Međutim, kada su objavljene riječi Allaha Jalla Vala وَقُومُوا lillahi qanitin i pred Allahom ponizno stojite, dokinut je svaki govor mimo Allahovog Jalla Vala govora u namazu. Muavija ibn al-Hakem nije znao za taj propis, jer je također i on živio izvan Medine, pa nije prisustvovao objavi jeli, kuranskih ajeta dolasku novih propisa, do dokidanju prethodnih propisa i sl. Pa kaže Muavija ibn al-Hakem, rekao sam, jerhamu kella. Pa, pa me je počeo čovjek da gleda. Drugi sa strane me također počeo da gleda. Pa sam ja rekao dalje u namazu, jer nije znao Muavija da je dokinut govor i razgovor. Pa je rekao, šta vam je, šta me gledate? Pa su ljudi počeli da udaraju svojim rukama po stegnima, na takav način želeći da me upozore da ušutim, da više ne govorim. Pa kaže Muavija, htio sam ih odgovoriti, htio sam da još govorim, međutim shvatio sam da nešto nije u redu, pa sam ušutio. Sačekao da završi namaz, kada završi namaz, onda ću im nagovoriti se. Međutim, kada smo predali selam, kada je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam predao selam, okrenuo se prema nama klanjačima i pozvao me, rekavši dođi. Kada sam došao, kaže Muavija ibn Hakem, tako mi Allaha prije poslanika sallallahu alaihi wasallam, kao ni poslije, njega nisam vidio boljeg muallima, boljeg učitelja od njega. Nije me ukorio, nije se na mene izderao, nije me psovao, nije me ismijao, već mi je rekao doista u ovom namazu nije dozvoljeno razgovarati, nije dozvoljen ljudski govor. Namaz je propisan radi tesbiha, tekibira i učenja Kur'ana. Radi izgovaranja subhanallah, Allahu ekbar i učenja, učenja Kur'ana. Pogledajmo dakle kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa salame postupio s neukim ljudima, ljudima koji nisu znali za ovaj propis, da neko pored nas progovori u namazu šta bismo mu mi sve uradili. I dobro nam je poznato danas čega sve imamo u džamijama, kako se jeli, e, razumijevaju i kako se poslije o tome razgovara, kako se prihvata, ne prihvata, osuđuje drugačiji način klanjanja, ponašanje ovakvo ili onakvo u džami, učenje ovoga ili onoga, duže, kraće i slično. Kako se jeli gleda na sve to? A kamoli da čovjek progovori u namazu? šta bismo mu, šta bismo mu sve uradili. Zatim od hadisa, posebni hadisa u kojima se ogleda milost Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i njegova blagost prema ljudima koji su bili daleko od ilma, daleko od nauke, daleko od halki na kojima se govorilo o dini islamu. Prenosi se u hadisu također Enesa ibn Malika da je rekao hodio sam sa Allahim poslanikom alihi salatu sam jednom od ulica Medine kada je došao čovjek također Arabljanin, čovjek koji je stanovao u pustinji, došao iza leđa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i povukao ga za njegov ogrtač. Povukao ga za njegov ogrtač toliko da se ogrtač ucrtao duboko, duboko ovdje na vratu Allahovog poslanika, alihi salatu sam, skoro da mu je krv potekla. Pa je rekao ovaj Arabljanin, o Muhammede, udijeli mi iz imetka kojeg ti je Allah dao. Doista to nije tvoj imetak, niti imetak tvoga oca. Daj mi ono što, što ti je Allah dao. Udijeli mi iz Allahovog imetka. Da neko postupi na takav način s nama, da nam priđe pogotovo iza leđa i da nam naudi i još poslije traži od nas kako bismo mi postupili. Kako je Allahov poslanik alihi salatu sam postupio. Kaže Enes ibn Malik, Allahov poslanik alihi salatu sam se okrenuo, nasmiješio i naredio onima koji su bili uz njega da mu dadnu, da mu dadnu nešto iz imetka. Zatim, spominje se također jedan veličanstveni hadis. Hadis Zejda ibn Sa'ne. Hadis u kojem se spominje Zejd ibn Sa'ne koji je bio jedan od jevrejskih svećenika. Jedan od jevrejskih svećenika, kako nam prenosi ashab Abdullah ibn Salam, koji je također bio jevrej, pa je primio islam. I Zaid ibn Sa'ne također je prihvatio islam. U svojim knjigama nailazio je na opis Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallam. Pa kada se Allahov poslanik Muhammed alihi salatu sam pojavio u Medini, Zaid ibn Sa'ne vidio je mnoge znakove vjerovjesništva na njemu. Međutim, neke od njih nije. Nalazio je u svojim knjigama, u svojim spisima, jeli podatke, informacije, svojstva, osobine zadnjeg vjerovjesnika. Pa mnoge od tih osobina primijetio je na Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wasallam. Malte ne primijetio sve izuzev dvije, dvije osobine. I nije primao islam sve dok nije otkrio i te dvije osobine. A te dvije osobine jesu da blagost Allahovog poslanika alihi salatu wasalam je iznad njegovog neznanja. Odnosno, kada mu dođe neko koga Allahov poslanik alaihi salatu sam ne zna, prema njemu blago postupa. Da bih ga pridobio i da bi saznao o njemu koje oni šta je. I također, druga osobina, da njegova blagost, blagost Allahovog poslanika alaihi salatu sam se povećava što god drugi više prema njemu nerazumnije postupa što god gore je osoba prema njemu postupa, on je sve blaži i blaži prema njoj. Te dvije osobine, Zaid ibn Sane, našao je u svojim knjigama. Osobine poslanika koji će se pojaviti pred sudnji dan. Dakle, da njegova blagost je iznad njegovog neznanja, kada se pojavi neko koga ne zna, prema njemu blago postupa i kada se taj neznani, taj neuki, prema Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam loše obhodi, prema njemu nerazumno postupa, Allahov poslanik alihi salatu wasalam prema njemu biva milostivi. Pa kaže Zaid ibn Sade, ja sam se dosjetio kako ću da otkrijem i ove dvije osobine, da vidim da li doista pri Muhammedu postoje i ove dvije osobine, odnosno je li vjerovjesnik i poslanik. Pa jednog dana išao sam iza njega, a on je bio sa Alijom radijallahu talan, išli su ispred mene, Pa sam ja išao iza njih i slušao njihov razgovor. U tom se pojavio čovjek na konju i rekao, o Allaho poslaniće, ljudi, stanovnici tog i tog mjesta prihvatili su islam. Ja sam ih pozivao u islam ja sam rekao, ako primite islam, Mohamed će vam dati, udjelit će vam mnogo imetka. Pa prihvatili su islam. Međutim, sad se desila teška godina, suša, nema kiše, ništa im ne rađa bojim se Allahov poslaniče da se odmetnu od Islama. Da se odmetnu iz, islam, iz Islama i od Islama jer nemaju, nisam im dao, nisam im donio. Također ne raste im, ne rastu im plodovi, ne izniče im bilje. Bojim se da će se odmetnuti od Islama. Pa Allahov poslaniče ako ima šta da udjeliš, da pošaljem, da ponesem im, ne bili ostali u Islamu. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu sam priupitao Aliju ima li šta u riznicama, ima li šta, dakle tamo na mjestu gdje se čuva zekat, sadaka i ostalo, pa je Alija radijallahu talan rekao Allahov poslaniče nema ništa, ništa nema. A ja sam išao iza njih, kaže Zaid ibn Sane. Zaid ibn Sane je bio jevrijski svećenik i bio je jedan od najimućnijih ljudi. Pa sam prišao, kaže Zaid Muhammedu i rekao, hoćeš li mi prodati palme iz bašte tog i tog za toliku i toliku sumu novca, pa ti taj novac dadni tim ljudima. Novac koji ćeš dobiti od mene, dadni tim ljudima. Pa Allahov poslanik alihi salatu uslam je rekao, ne, nije dozvoljeno, kako da ti ja prodam tuđe? Ja ti ne mogu prodati tuđe. Ne mogu ti prodati tuđe. Pa kaže ovdje Zaid, vidio sam da je blagost, njegovo blago postupanje prema meni i podučavanje preteklo njegovo neznanje. Rekao je, ne mogu ti ja prodati tuđe, već daj ti meni toliko i toliko datula ili toliko i toliko novca na odgodu, pa ću ti ja vratiti kasnije. Zatim je dao taj imetak i dogovorili smo se kad da mi vrati jeli taj novac ili te datule. Pa je on taj imetak dao čovjeku konjaniku koji je odnio stanovnicima spomenutog mjesta. Kada je skoro termin za vraćanje duga istekao, preostalo je dva, tri dana. Ja sam otišao do poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam da zatražim svoj dug. Dakle, još nije bilo isteklo vrijeme vraćanja duga. Pa sam ga također sreo, međutim, ovaj puta je uz njega bio Omer pa sam ga sreo i povukao za njegov ogrtač i rekao, o Muhammede, vrati mi moj dug za koji smo se dogovorili. Doista vi ne poštujete ugovore, kršite obećanja. Dakle, grubo se ponio prema njemu Zaid ibn Sane, prema Allahovom poslaniku, alihi salatu sam. Kaže, pogledao sam u Omera, vidio sam kako Omer zuri u mene, upjerio svoje oči u mene i kaže, Allahov poslaniće, daj da mu skinem glavu. Zar tako postupaš prema Muhammedu, tako govoriš prema Allahovom poslaniku, alihi salacom, na takav način se obhodiš, Allahov poslaniče daj da mu skinem glavu. Pa ga je pogledao Muhammed, sallallahu alihi wasallam, pogledao je Omera i rekao, Omere, ja i on smo u pitanju. Zašto se ti miješaš? Ako već hoćeš da se miješaš, zašto mene nisi podučio i zašto me nisi upozorio da je vrijeme da vratim dug? a zašto njega nisi podučio kako da on traži svoj dug? Nije u redu da ovako postupa, da me ovako vuče, da mi naudi, da se ovako jeli, izgala mi na mene i slično. Zašto nisi podučio i mene i njega? A nemoj da ga strašiš skidanjem glava. Pa kaže, otiđi, vrati mu, vrati mu njegov dug i dadi mu još na to. Daj mu još zbog toga što si ga preplašio zbog toga što si mu zaprijetio smrću. Pa je Omer, kaže Zaid ibn Sane, uzeo me i otišli smo do riznica, otišli smo do mjesta gdje se skupljao zekat i ostalo, pa mi je izdvojio, dao moj dug i dao još. Pa sam mu pitao, Omer, šta je ovo, zbog čega više, rekao je Allahov poslanik alihi salacom, tako mi je naredio da ti vratim dug i još da ti dam 20 dinara zbog toga što sam ti prijetio. Pa kaže, Omere, znaš li ti mene, ko sam ja? Kaže, ne, ko si ti? Rekao sam, ja sam Zaid ibn Sane. Kaže, jevrejski svećenik? Kaže, da. Jedan od najimućnijih? Kaže, da. Kaže, zašto si ovako postupio? Kaže, Omere, nisam postupio ni zbog čeg drugog, osim da provjerim da li je doista Muhammed Allahov poslanik. Sve opise sam našao izuzev dva opisa, izuzev dvije osobine da njegova blagost pretiče njegovo neznanje i što god je čovjek nerazumnijim prema njemu, ponaša se daleko od svakog lijepog ponašanja, on, njegova blagost je prema tom čovjeku sve veća i veća. Omere, ovog trenutka, sada sam uvidio i te dvije osobine pri njemu i Omere, ašhedu an la ilaha illa Allah, wa ašhedu anna Muhammedan Rasulullah. Omere, ja sada primam islam i svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Pa odlaze zajedno skupa i Zaid i Omer odlaze do Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, i Zaid obznanjuje, obznanjuje svoje primanje islama. Allahu ekber. Pogledajmo dakle, lijepo obhođenje Allahovog poslanika alihi salatu slam prema ljudima koji su se na svakakav način obhodili prema njemu, do čega je dovodilo te ljude da primaju islam, da se popravljaju u islamu, da posle budu bliski. Spominje se da Zaid ibn Sa'ne je bio blizak Allahovom poslaniku alihi salatu slam nakon toga da je učestvovao u brojnim bitkama, bio dakle od učenih također ljudi i preselio je u bici na Tebuku ili prilikom vraćanja z bitke jeli, na Tebuku u Medinu. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam svojom blagošću, svojom milostivosti obhodio se sa svim ljudima, narušto dakle s onim neukim, da bi ih popravio, da bi popravio njihov ahiret, njihovu vjeru, da bi se oni podučili, znali kasnije obhoditi. Također sve nas je podučavao i svi ovi hadisi nisu samo jeli, da ih čujemo, da se naslađujemo, već prije svega da upoznamo našeg poslanika Muhammeda alihi salatu sam, a zatim da saznamo kako i mi u dotičnim situacijama da se ponašamo. Pa Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama.